Sveiki! Es, es, mēs atkal esam sanākuši kopā, un, un īstenībā tas iemesls, kāpēc varam sanākt kopā, ir tāpēc, ka Jēzus Kristus mūs ir atpircis, samaksājis par mūsu grēkiem, šķīstīs, darīs svēts un darīs par Dievu bērniem. Tāpēc mēs varam nākt kopā, priecāties, izbaudīt to. Un es grib, gribētu sākt ar rakstvietu no vēstuli kolosiešiem no 15. panta līdz 22. pantam par kungu Jēzu Kristu. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās. Gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu – bet viņš pats ir pirms visa, un visa pastāv viņā. Viņš ir savas miesas, proti draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu, savā sirdsprātā un ļauno darbu dēļ, viņš tagad ir salīdzinājis savā cilvēciskā miesā, izciestams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā. Pielūksim Dievu un tad slavēsim. Tevis Tēvs, paldies par Tavu milzīgo žēlistību, ka Tu mums esi parādījis, Paldies par Tavu labestību. Paldies par to, ka Tu sūtīji savu Tēvu, Kungu Jēzu Kristu šajā pasaulē. Viņš nomirt par mūsu grēkiem. Paldies, ka Viņš ir augšam cēlies. Paldies Tev, Kungs Jēzu Kristu, par Tavu masinību. Slāva Tev, Dievs! Slāva Tev, Kungs Jēzu Kristu! Tev ir visa vara debesīs un virs zemes. Viss pastāv Tevi. Un paldies, ka mēs varam būt Tavu bērni, Tavu draugi, Paldies, Dievs, par Tavu žēlstību. Lūdzu, vadi šo dievkalpojumu un palīdz mums ar skaidrām sirdīm Tev slavēt un palīdz mums sastapties ar Tevi, Dievs. Amen. viņa vārdā dziedināts es, ticu es, ticu es. Dievs mani, Dievs mani izglābisi, un grēks man nomazgās sen, ticu es, ticu es. Mans kauns ir aizlauzīs viņa vārdā dziedināts, es ticu es, ticu es. Dziediet viņam slāvu, oh, oh, jo nāvi Dievs uzvarējis, labes man. labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Dievs manis labas ir, un grēks man nomaskāts, neticu vēl. labais, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans šīs dejoju, lai tevi redzētu. Glābēs mans sirdzības, glābēs mans sirdzības, glābēs mans sirdzības, glābēs mans His mercy indeed, love is mercy. pateicos, ka mums ir brīva piekļuva Jēzus dēļ pie Tevis. Tev pateicos par to, par Tavu žēlastību, kungs. Paldies, ka Tu esi tas, kas mums dod spēku. Paldies, ka Tu esi tas, kas mums dod prieku un mieru, Dievs. Un paldies tiešām, ka mēs varam nākt Tavā klātbūtnē, Tēvs. Kaut tā būt vienmēr palīdz mums to ceļu iet līdz galam, Dievs, ka mēs kaut kur nemaldamies, Tēvs, un neskrienam uz visām pusēm, Tēvs, bet pa to šauro ceļu, kungs, līdz galam, Tēvs. Uz Tev savu ikdienu varam pagodināt Tevi, Tēvs, lai tā citi var redzēt Tevi mūsos, kungs. Jo, ka mīlestība ir mūsu starpā, Tēvs, lai no tā mūs pazīst, Dievs, ka mēs esam Tavu bērnu tiešām, Tēvs. Jā, paldies, Tēvs, tiešām, ka Tu esi liels Dievs, ka Tu esi dzīves Dievs, ka Tu esi es nāku es. Jūjos Tev snieku, slāvas cienīgu, Tavai sirdī kas esmu vājš, kas whisper. sirds pāri pūst un tu, klusē tevi nedzirdu, turēšos pie patiesā, pat ja neredzu. Kad nāk vētra dzīve skrien, ceļš, kad stāvs un iekšķīdu, rokas ticot pacelšu, tev kungs ticēšu. esse mana sem fim. patvēršos, rokas ticot pacelšu, Tev, kungs, ticēšu. Esi manā sīkā, patiesību, Dievs. Slavu par Tavam asinīm. Halleluja, kungs. Slavu Tev. Amen. Aizlūksim arī vēl par svētdienas skolu. Tevis Tēvs, lūdzu svētī bērns, kas ir svētdienas skolā, skolotājs, kungs. Es lūdzu, lai Tavs asins ir pār, kungs, Jēzu Kristu viņiem. Pasargā no nepareizām lietām un dod uzmanību klausīties Tavā vārdā, kungs. Es lūdzu Jēzus Kristu vārdā, ka tavs vārds, kas, ko viņi dzird, ka tas ir dzīvs, paties un ka viņi kļūst par taviem bērniem, izaug un staigā ar tevi, Dievs, un, un mūžībā ir kopā ar tevi. Amen. Un tagad lūksim Deividu sludināt. Labrīt visiem! Jums vajag būt patiecība. Esmu bišķiņ slims, bet Dievu spēku. Um, es vēl gaidu zināt, kas būs šodien mans tūks. Es pamēģināšu. <laughs> Tas vēl nav skaidrs. Ā, ah, Ulis. Es to daru pirmo reizi. <laughs> Brīnišķīgs. Tagad, ja kaut kas nesanāk, tad Nu, būs labi. <laughs> jā. Um, jā, labrīt visiem. Uh, man prieks būt ar jums šodien. Um, vēl vienreiz pirms es braukšu uh, visu vasaras lietas. Um, man, uh, esmu atbildīgs par uh, ar jauniešu virzību, ar nomenes, uh, kas notiek vasarā. Uh, Un, uh, man ir prieks par to, mums ir uh, šo vasaru astoņas nomenēs, kas būs ar uh, astoņas citas uh, draudzes. Um, un man ļoti patīk būt nomenēs, bet tas arī nozīmē, ka es nevaru būt šeit ar jums. Un uh, man ir žēl par to, uh, diemžēl es nevaru būt divas vietas. Daudz reizes, ko es gribu to darīt, bet nav iespējams. Bet, um, <clears throat> bet uh, Yeah, Wust atpakaļ, būšu atpakaļ augusta, yeah. But um, today uh, I want to share, we want to continue on in the book of Daniel. Šodien es gribu turpināt uh, dalīties no Daniela grāmatas. Um, as you guys know, we've, we've gone through the first six chapters so far. Kā jūs zināt, mēs uh, jau esam seši nodaļas izgājuši cauri. And as I was thinking about this morning, what uh, what to share, whether to continue with the book of Daniel. Un šodien domājot, ko, ko dalīties tālāk no Daniela grāmatas. I went back and forth as to whether or not to continue the last seven chapters. Un es tā <laughs> domās gāju turp un atpakaļ, ko, vai turpināt Daniela grāmatu. Uh, the first six chapters of Daniel are stories about Daniel that uh, we've heard usually since we're little kids. pirmās eh, sešu nodaļas no Daniela grāmatas ir, ir stāsts par Danielu, ko mēs jau no bērnības esam dzirdējuši. And then the last six chapters, from 7 to 12, are some of the hardest chapters to understand in all of the Bible. Un tad nākušās eh, sešas nodaļas ir viens no grūtāk saprotamajām Bībelē. And uh, I do not understand them completely by any means. Un es viņus nesaprotu pilnīgi, es viennozīmīgi nesaprotu pilnībā. Uh, very smart people for thousands and thousands of years have gone back and forth as to what exactly the last seven chapters mean. Jau tūkstošiem gads uh, gudri cilvēki ir, ir pārdomājuši un izteiguši, nu, ko tas varētu nozīmēt. Daniel himself doesn't quite understand it when he receives it. Daniels pats viņu tā līdz galām nesaprata, kad viņš saņēma. And Daniel was someone who very uh, had a gift from God to be able to understand visions. Un Danielam bija dāvana no Dieva saprast. And so if Daniel doesn't understand them completely and many people for thousands of years haven't understood them completely. Un ja, ja Daniels to nevarēja saprast pilnībā, un tad arī nu, daudz cilvēku tā pilnībā nav sapratuši. Then we're in good company if we don't understand them completely. <laughs> Un ir ok, ja mēs arī viņu pilnībā nesaprotam. Um, but it doesn't mean that we can't uh, understand certain things from them. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevarētu kaut ko saprast, kādas lietas. And it doesn't mean that we can't understand the main idea of what God wants to, to speak with us. Un tas nenozīmē, ka mēs nevarētu saprast galvenās lietas, ko Dievs gribēt, grib pateikt ar to. And so I thought it was important that we would continue um, through the last seven chapter, six chapters. Un tad es saprotu, ka tas ir svarīgi arī turpināt šīs pēdējās sešu nodaļas. Because all of the Bible is given to us uh, from God. Jo vis, visa Bībele mums ir dot no Dieva. And it's important that we don't just pick and choose, well, I'll read this, but then I won't read this. Un nu, nevajadzētu tā, ka mēs kaut ko paņemam, to mēs lasām, un to mēs nelasām. Because whenever we leave out part of the Bible, then we will miss something in our own spiritual lives. Jo katru reizi, kad mēs kaut ko izlaižam no Bībeles, mēs, mēs kaut ko palaižam garām, zaudējam savā garīgajā dzīvē. And so it's important um, as we personally study the Bible and also as a church that we continue through and, and, and study all parts of the Bible. Un, un ir svarīgi gan mūsu personīgā dzīvē, gan kā draudzē kopumā nu, turpināt studēt Bībeli, visas tās Bībeles vietas. But before we begin, I just wanted to talk about a couple Basic things to keep in mind. Bet, eh, mm, kopš es turpinu sludināt, es gribu tā atgādināt dažas tādas svarīgas lietas. That um, different parts of the Bible are written different ways. Dažādas Bībeles viet, vietas ir sarakstītas dažādos veidos. And that means that we read them maybe a little bit differently. Un tāpēc eh, varbūt citreiz ir grūt, grūtāk lasīt kādas vietas. Um, I love to read books myself. Es daudz lasu grāmatas pats. And uh, one of the things that I, I like to do is I listen to books as I'm driving or as I'm doing different things. Un vēl man patīk arī nu, klausīties grāmatas, kad es kaut ko lasu vai kaut ko daru, audio grāmatas. Because I can actually read a lot more when I do that, actually. Tad es varu lasīt vairāk. <laughs> um, and sometimes I'll be, for example, driving and I'm listening to a certain book for about an hour Un, nu, kādā, kādā reizē es braucu un, un klausos kādu grāmatu kādu stundu. And then, for whatever reason, either because that book is done or because I'm bored with that book, I'll switch to a different book. Un, un tā, tāpēc vai nu tā grāmata beidzās, vai vienkārši kā citiem savu dēļ es pārslēdzu uz citu grāmatu. And sometimes that's hard because I start hearing the new book. Un citreiz tas ir grūti, ja es sāku klausīties jauno grāmatu. But My mind is still thinking in the world of the old book. Bet mans eh, prāts vēl ir iekš tajā vecās grāmatas, tajā, ko tā saka. And I can get confused. Well, wait a minute. I keep thinking about this story that's happening over here, but actually this is something that has absolutely nothing to do with that, right? Un tad citreiz es tagad nedaudz apjūts, es sāku domāt, no vienas grāmatas, un vēl man ir kaut kas no tās iepriekšējās grāmatas. Un... And we read, for example, if we're reading a scientific book, we would read it differently than we were reading a novel. Un, eh, piemēram, zinātnisku grāmatu mēs lasām savādāk nekā daļdarba. Uh, and so the same is true with different parts of the Bible. The, the, uh, we read the Gospels maybe differently than we would read the prophets. Un, un eh, kaut kas līdzīgs arī Bībelē. Mēs, piemēram, uh, eh, evaņģēlījumus lasām savādāk nekā pravi, praviešus. And usually with, with normal books, we automatically think, oh, well, this is a biography. Therefore, we read it differently than I would read this story that's a novel. Un, un mums ir tā, ka, kad mēs lasām biogrāfiju, tad mēs to savādāk uztveram, nekā mēs vienkārši lasām stāstu. But sometimes we don't always make that switch with the Bible. Un, un Citreiz mums ir nu, tā pārsteigšanās jādara arī attiecībā uz Bībeli. That uh, we, we should read them different ways. Ka mums so, jālās ir dažādos veidos. Uh, and so one of the things that's good to keep in mind when we're reading prophets, the prophets about especially talking about the future. Un ko vajadzētu, nu, turēt, nu, pie kā vajadzētu piedomāt, lasot uh, praviešus. Is that sometimes we can get so caught up in, in the little details and trying to figure out, well, what does this mean and what does this mean and what does this mean? Ceries, mēs ir tā pieķērušies tādām mazām detaļām, ko katra varētu nozīmēt. And we miss the actual big picture of what, what God is trying to say to us. Un tādējādi mēs, nu, mums paslīd garām lielā bilde, ko Dievs gribēja ar to pateikt. Because we're trying to figure out, well, well, what does this specifically mean and what does this specifically mean? Mēs mēģinām saprast, ko, ko tieši specifiski nozīmē tas un tas. And so as we're reading, it's always important to ask, what was the author's original intent for telling this, for, for saying this, for writing this? Un tāpēc svarīgi ir atcerēties, kas, nu, piedomāt un atcer to, Kas ir tās galvenais, ko autors ir gribējis pateikt ar, to them, to stāstu? To the people who originally received this. Tiem cilvēkiem, kas, nu, kas oriģināli, nu, pirmie viņi saņēma. It's almost as if we're reading somebody else's letter. Tas ir kā lasīt kādu cita vēstuli. And we understand that that letter isn't written directly to me. Tas ir, ka tā vēstule nav, nav rakstīta tieši man. But I can still read that and learn from that for things from my own life. Bet es varu no tās lasīt un mācīties kādas lietas priekš savas dzīves. And so it's important to ask, what, for example, as we read today, what was Daniel trying to communicate to the Jewish people at that time? Un, un arī attiecībā uz Danielu mums vajadzētu piedomāt, piedomāt pie tā, ko Daniels grib pateikt tā laika ebrejiem. Um, another thing that's important to keep in mind is sometimes – prophecies have multiple fulfillments. Un vēl ir svarīgi atcerēties, ka citreiz pravietojumiem ir tādi vairāk pie, tie līmeņi, kā viņi piepildās. Um, and it can get really confusing sometimes because it actually is fulfilled multiple times. Un citreiz tas ir tā, tā, tā nu, mulsinoši, jo, jo tas piepildās dažādos laikos. For example, when, when God promises King David that, uh, that he is going to have his son or, um, to, re, to build a temple for him. piemēram, kad Dievs uh, Dāvidam, kad viņa dēls uzcels templi. And that he's going to have someone from his line reign forever and ever. Un tad kaut kad, kad viņa valdīs, kad viņa dēls valdīs mūžīgi. We can look at that passage and think, is Is God talking about Solomon or is he talking about Jesus? Un tad mēs eh, skatāmies un, un domājam, vai Dievs runā par Salomanu vai par Jēzu Kristu. And the truth is, he's talking about both in the same passage. Un patiesība ir, ka viņš vienā rakstvietā runā par abiem. That there's certain things that Solomon fulfills as he builds the temple. Ir kaut kādas lietas, ko Salomans piepild uzceļot templi. But Solomon will not reign forever and ever. Bet, nu, Salmans nevalda mūžīgi. That's Jesus who ultimately fulfills that. Un, bet tas ir Jēzus Kristus, kurš nu, pilnībā piepilda to. And so sometimes we can read something and it actually talks about two different times. Un citreiz mēs lasām un, un, un tur tiek runāts par diviem dažādiem laikiem. And they're put together. Un tie ir salikti kopā. Maybe even in the same verse. Un citreiz pat vienā pantā. And this is even why we see that when Jesus first came, all the Jewish people didn't understand exactly why he had come. They were expecting him to come as this very powerful king and to, to take uh, back rule from the Roman people. Jo viņi bija gaidījuši, kad atnāks kā varens ķēniņš, kurš, kurš atkal pārņēmis varu atpakaļ no romiešiem. And there's multiple prophecies about the, in the Bible talking about Jesus coming and reigning here on earth. Jo ir ļoti daudz eh, pravietojumu Bībelē, kur ir teikts, ka Jēzus nāks un valdīs uz zemes. That's, that's talking about Jesus' second coming. Bet, nu, tur ir runāts par Jēzus otru atnākšanu. But they didn't understand that first he was going to come and to, to actually die. Un viņi nesaprata, ka pirmajā reizē Jēzus atnāca un, un nomira. And there's prophecies about Jesus that together talks about his first coming and his second coming together. Un ir pravietojumi, kur Eh, nu, kopā tiek runāts par pirmo un otro atnākšanu. And as we read that, we can understand why it was so hard, why they misunderstood what Jesus was coming to do. Tad, kad mēs lasām, mēs varam tā apjaust, kāpēc viņi nu, nesaprata Jēzus to atnākšanu. Because sometimes prophecy doesn't come in just a very chronological order. This is everything that's going to happen after this order. Sometimes it's all mixed together. Jo citreiz tas pravietojums nav chronoloģiskā secībā, kad tas notiek pēc tā, bet viņš ir tā kā sa sajaukts kopā. And so let's keep those things in mind as we continue in Daniel. Un es paturēt šīs lietas prātā, kad mēs turpinām Daniela grāmatu. And so we're going to read in Daniel chapter 7. Mēs lasīsim Daniela 7. Uh, we're going to start in uh, verses 1 through 14. Mēs sāksim no 1 līdz 14. Bābeles ķēniņa Belsacera pirmajā valdīšanās gadā Daniels redzēja sapni, un guļot gultā viņš sapnī redzēja dažādas parādības. Viņš aprakstīja sapni un atstāstīja tā galveno saturu – Un Daniels sacīja, es naktī parādībā redzēju un lūk, četri debesu vēji eh, brāzās cits citām pretī pa plašo pasaules jūru, sakuldami augstus viļņus. No jūras tad izkāpa četri milzīgi zvēri, kas visi bija dažādi pēc sava izskata. Pirmais izskatījās kā lauva, bet tam bija ērgda spārni. Es aplūkoju to, tiekams, tam izrāva spārnus, un tas piecēlās no zemes un nostājās kā cilvēks uz savām kājām – un tam deva cilvēka sirdi. Un tur bija vēl otrs zvers, kas izskatījās kā lācis. Viņš bija piecēlies tikai uz vienu no saviem, uz vienu savu pusi, un tam bija zobos trīs rības. Tam kāds sacīja, celies, ēd daudz gaļas. Un tad es redzēju vēl vienu zvēru, tas izskatījās pēc pantēras, bet tam bija četris putna spāni uz muguras. Šim zvēram bija arī četras galvas, tam tika piešķirta valdnieka vara – un pēc tam es redzēju nakts parādībā ceturto zvēru. Tas bija briesmīgs un bīstams un ārkārtīgi stiprs. Tam bija lieli un vareni dzeles zobi, kā arī nagi no vara. Tas abrija un iznīcināja visu, un kas atlika, to tas samina ar kājām. Tas bija pavisam citāds nekā visi pārējie zvēri. Tam bija arī desmit ragi. Es aplūkoju uzmanīgi šos ragus un redzēju, ka to starpā parādījās vēl viens mazs raksts, un trīs no tām Agrākiem ragiem tika izlausti. Un redzi, šim ragam bija acis, kā cilvēka acis, un mute, kas runāja lielas un pārgalvīgas lietas. Es skatījos tālāk un redzēju, ka nolika krēslus, un tajos apsēdās cienīgs simgalvis. Tam drēbes bija baltas kā sniegs, un galvas mati kā tīra vilna. Viņa tronis bija no uguns liesmām, un tam bija riteņi, kas gailēja kvēlojošā ugun, kvēlojošās ugunīs. No viņa izplūda uguns liesmas, un tūkstošu tūkstoši kalpoja viņam, un desmit tūkstoši reiz desmit tūkstoši stāvēja pakalpot gatavi viņa priekšā. Iesākās tiesa, tiesas locekļi nosēdās un atvēra grāmatas, un es redzēju uz visu izbrīnījies to skaļo runu dēļ, ar kādām uzstājās raksts. Es skatījos tālāk, kamēr zvēru nogalināja. Viņa miesu sadalīja gabalos un to iemeta ugunī un arī pārējiem zvēriem atņēma varu un viņus dzīvu, dzīves ilgumu noteica uz gadu un stundu. Kamēr es vēroju nakts parādības, redzi, kā debesu padebušos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījamā sirmgalja un to nostatīja sirmgalja priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara un godība un valdīšana, tā kā viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, Viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Um, and so we see that there, we, in Daniel's vision, he sees these four animals come out of the sea. Un mēs redzam, ka Daniela vīzija ir, če, če, viņš redz četrus zērus, kas iznāk no ūdens. And these four uh, animals um, represent four kingdoms. Un šie četri dzīvnieki uh, attēlo uh, četras valstis. Most uh, scholars believe that these are also the four kingdoms of that uh, we see in Daniel chapter 2. Un, un daudzi Bībeles pētnieki domā, ka ir, tas ir tās pašas četras valstības, ko mēs redzam Daniela, otrā, Daniela grāmatas otrā nodaļā. Which is Babylon, kas ir Babilona, Medio-Persian uh, kingdom, Persija, um, Greece, Grieķija un Rome. Un Roma. Or Roman kingdom, yeah, yeah. Um, and these are the uh, four countries uh, that are that are to come after, or it, have already started, but during this time. Un, un tas bija tās valstības, kas vai, nav, vai jau bija sākušās, vai kam vēl bija jānāk no tā brīža, kad tas tiek sludināts. And we see that uh, one interesting thing about this part is that we see that even though these animals have power, Un interesanta lieta, ko mēs redzam, kad pat, ta, pat tad, ja tiem eh, dzīvniekiem ir vara, it's talked about them as they are given dominion, they are given power. Tur, tur ir teiks, ka tā ir viņiem dota. Uh, it's not something that, that these different kingdoms go out and they conquer in their own strength. Un tas nav kaut kas tāds, ko tās karaļa valsts pašas savā spēkā saņēma. But that is something that they're allowed to, to take. Bet tas bija tas, kas viņiem tika atļauts. And dabūt. we see that ev- they're all passive verbs, I guess. Tas, eh, eh, tas viss ir kā ciešamās kārtas darbības vārdi. Um, that, it's, that it's passive, things that, that happen to them, not something that they go and actually take, yeah? Nu, tās ir lietas, ko viņi nevis paši dara, bet kas viņiem tiek darīts. Um, and then we see as these four kingdoms come, there is this throne that is set up. Un, un tad mēs redzam, ka nāk šīs eh, četras uh, valstības, un viņiem tiek sagat. And then there's, yeah, this, these thrones. The, the, um, un, viņiem tiek iedos tas valdīšanas laiks, something like that. But uh, the, um, tronis, yeah, tronis. Tiek, nu, viņiem tiek dos tas yeah. valdīšana troni. And we see that the Ancient of Days, it says, comes and sits on the throne. Ah, un, un, un tad atnāk tas simgalvis, vai, kas apsēžas uz, uz tā troņa, par ko ir vēlāk rakstīts. Ja. And we see that this is actually a courtroom scene. Un tā ir tiesas zāles tad attēls. Where there's these, these different countries are judged kur tās uh, dažādās valstības tiek, tiek tiesāts. And there we see that God is sitting on his throne. Un mēs redzam, ka Dievs sēž uz troņa. And it says that his clothing is white as snow. Viņa apģērbs ir balts kā sniegs. Which represents the fact that, that God is completely pure and holy. Kas eh, nozīmē, ka viņš ir pilnīgi eh, tīrs un svēts. Uh, we see that his hair is white, it says. Mēs redzam, ka viņa mati ir balti. Which represents the fact that, that God has much wisdom that it comes with old age. So we could say um, that God has wisdom. Kas, kas nozīmē, ka viņam ir liela gudrība, kas nāk ar to visu laiku, ko viņš, ko viņš, ko viņš ir. We see that he is sitting, his throne is on this chariot of fire. Un tad mēs redzam, ka tas, ir, tas trons ir kā ugunīgi rati, karieti. That represents that he, that he has uh, power over all things. Kas nozīmē, ka viņam ir vāra par visām lietām. And that his power can go anywhere. Un ka viņa vāra var iet jebkur. That, that he is, his power is, is unending in strength, but also in, in place. Wherever, it, wherever he goes, he has authority. Un, un tas nozīmē, ka viņa vara ir gan bezgalīgs spēks, gan arī viņa telpiskā ziņā jebkur var būt. And we see that thousands and thousands of angels are all around him. Mēs redzam tūkstošiem eņģeļus apkārt. Um, and this is in the midst of these four countries. Here is the king of all things judging these, these countries. Un tas ir starp šīm, šīm četrām karaļu valstīm, kur ir Dievs, kurš tiesā visas šīs valsts. Uh, it's very interesting to see that, and also we see that these countries are no match for God. Un ir interesanti, ka uh, šīs valstības, nu, nu tās nevar salīdzināt ar Dievu varu. Uh, as we think about Satan and, and things uh, that are against God, Mēs lietām, un kad domājam par kādām lietām, kas ir pret Dievu. It's not that, that, that God is here and Satan is here and he's on the same level in this big fight between God and Satan. Un tas nav tā, ka ir eh, Sātans un Dievs un ka viņi savā starpā cīnās un viņi būtu vienādos spēkos. In fact, God is so much more powerful than everything else that he's not really the same, just the opposite of Satan. Un, un Dievs ir tik daudz savā varā pārāks, kad, eh, nu, nu, ka viņi nav tā kā divi pretinieki, kas vienād, vienādos spēkos cīnītos. Uh, if we, for those of you guys uh, who were watching hockey recently, right, with the pasaules čempionātu, yeah? Un tie, kas skatījās hokeju pasaules čempionātu. And we could see sometimes there's there's one country and they're they're playing against another country that's of similar strength. Un citreiz mēs redzam, kad ir viena valsts spēlē ar otru valstu, un viņi ir līdzīgos spēkos. Uh, but that's not exactly what this is like. Bet, un tas nav, bet tas nav tas, ko mēs šeit redzam. It would be, it's not like one professional team against another professional team. Tas nav tā, ka viena pro profesionāla komanda pret otru profesionālu komandu. It's like one professional team playing against a team of five-year-olds. Against what? Like a team of five-year-olds. Nu. Ah, tas bija tā, ka viena profesionāla komanda spēlēt pret eh, piecgadīgu komandu. Right? There's like no competition. Kur nav nekāda konkurence. Uh, we, we know immediately who is going to win. Viena komanda ir tik ļoti vāja, ka tas ir skaidrs, un tas, tas pats ir eh, šeit redzams sātanu un Dievu. That we see that Satan tries to come against God. Viņš eh, mēģina nāk pret Dievu. But there is absolutely no strength or nothing that they can do actually against God, that he is ultimate control. Bet eh, tur nav nekāds spēks, tur nav nekā, ko viņš varētu izdarīt pret Dievu. And then we see a second person who appears. Un tad mēs redzam otru personu, kas parādās. And this person is described as one like the son of man. Un tas ir aprakstīts kā viens, kas Dieva dēlām līdzīgs. Cilvēka ah. dēlam līdzīgs. And this is Jesus who, who appears. Un tas ir Jēzus Kristus, kurš parādās. Uh, Jesus um, uses this name for himself often, the son of man. Un Jēzus to lietoja vairāk bieži Eh, apzīmējot pats sev eh, kā cilvēka dēls. And that's who Jesus is. He is one like a son of man. He is a human being. Un tas ir tas, kas Jēzus ir. Viņš ir kā līdzīgs cilvēka dēlam. He, he came and, and was born and lived a life as a human being here on this earth. Viņš atnāca, viņš piedzīva un, un nodzīvoja šeit uz zemes dzīvu kā cilvēks. But he's also so much more than just a human being. Bet vienlaicīgi viņš ir ļoti daudz vairāk kā tikai cilvēks. Because he's actually God. Jo viņš ir e, Dievs. And uh, here it says that he is given all authority and, and all to rule over all things. Un te teiks, ka viņam tiek dot visa vara valdīt par visām lietām. And his kingdom lasts forever. Un viņa valstība ir mūžīga. And so Daniel is confused at this point. Un Daniel, Daniels ir tā apjūts šajā brīdī. Because he doesn't understand what's going on in his visions. Viņš, ne, viņš nesaprot, kas notiek tajās viņa vīzijā. And so he asks, what does this mean? Un tāpēc viņš jautā, ko tas nozīmē. And uh, we'll see what that says. So we'll continue on from verse 15 through the end. Un tad mēs redzēsim, kas tur notiek no 15. līdz beigām. Tā kā es, Daniels, redzētā dēļ jutos savā garā stipri uztraukts un skatītās parādības iedvesa man bailes, tad es piegāju pie viena no tiem, kas tur stāvēju un prasīju izskaidrojumu visam tam. Viņš man atbildēja un deva izskaidrojumu par manis redzētām norisēm. Četri lielie zvēri ir četri ķēniņi, kas celsies virs zemes, bet visu augstā svētie pārņems valdīšanu un to paturēs mūžīgi, pat mūžu mūžos. Tad es gribēju dabūt skaidrību par ceturto zvēru, kas bija citāds nekā visi pārējie. Tas bija sevišķi briesmīgs ar zelta zobiem un vara nagiem, kas abrīja visu un to, kas atlika saminā zem savām kājām. Arī par tiem desmit ragiem uz viņu galvām es meklēju skaidrību un par to ragu, kas izriesās, kad trīs ragi bija izkrituši un kam bija acis un mute, kas runāja lielas un pārgalvīgas lietas, kas bija uh, un kas bija lielāks nekā visi citi. Es arī redzēju, ka šis raks karoja ar svētajiem un tos arī uzveica, kamēr nāca cienīgais simgalvis un piešķīra tiesu un taisnību visu augstā svētajiem, un iestājās tas laiks, kad svēties saņēma valstību. Viņš tad man deva šādu paskaidrojumu. Ceturtais zvērs ir ceturtā valsts, kas nāks virs zemes, un kas ir citāda nekā visas citas valstis – Tā abrīs visas zemi, to samīs un satrieks druskās. Desmit dragi nozīmē desmit ķēniņus, kas celsies no šīs valsts, un pēc tiem izvirzīsies viens, kas ir citāds nekā agrākie, un nogāzīs trīs ķēniņus. Tas uzstāsies ar skaļām runām pret visu augsto un apvainos visu augstā svētos. Tas centīsies grozīt svētku laikus un bauslību. Viņi būs nodoti viņu varā, vienu gadu, un divus gadus, un vēl vienu pusgadu. Bet tad notiks tiesa, un tam atņems varu, lai tai darītu galu un to iznīcinātu. Tad nodos ķēniņu valstību, varu un virskundzību par visām tautām apakš debesīm, visu augstā svēto tautai. Tās valstība ir mūžīga, un visas varas tai kalpo, kalpos un būs padotas – Tās ir apraksta beigas. Manas pārdomās par redzēto sapni mani, Danielu, garā ļoti satrauca. Tā kā mainījās mana sejas krāsa, mans vaigs palika bāls, bet savus pārdzīvojumus un sapni dzirdētās runas es paturēju savā sirdī. Um, as he continues, we see Daniel, he, he doesn't quite understand, so he asks. Turpinā, turpinot, mēs redzam, ka, viņš, ka Daniels īsti nesaprot, un tāpēc viņš jautā. And we're given in two verses, basically, this is what it basically means. This is what it all boils down to. Un mums eh, divos pandos tiek pateikts, ko tas īstenībā nozīmē. Kas ir tā summa tam visam? 17 and 18. 17. un 18. Četri lielie zvēri ir četri ķēniņi, kas celsies virs zemes, bet visu augstā svētie pārņems valdīšanu un to paturēs mūžīgi pat mūžu mūžos. This is the main point of, of all Daniel chapter 7. Tas ir galvenais, galvenā doma septajā nodaļā. Yeah, because we're told that from ourselves. Tas mums tiek pateikts mums. Um, and uh, The question is, why is this message so important for the people of Israel at this time? Un tas jautājums ir, kāpēc eh, šī vēsts ir tik svarīga Izraela tautai, tā laika Izraela tautai? Why did God want to tell that through Daniel? Kāpēc Dievs to grib pateikt Danielam? And we have to remember that, that Israel is in exile at this point. Nu, atcerieties, kad Izraels ir izsūtījumā tajā laikā. Uh, they've been there for almost 60 years. Viņi ir bijuši izjūtījumā jau 60 gadus. And they're waiting still to go back to their homeland. Un viņi ilgojās atgriezties savā tevzemē. And they're waiting to see their kingdom come back. Viņi ilgojās redzēt, kad atgriežās viņu valstī. They're waiting for their Messiah to come. Viņi ilgojās pēc eh, Mesijas. And, and in a few years they actually do get to go back. Un pēc dažiem gadiem viņi arī ies atpakaļ. Uh, but it's not going to happen as if as they would have hoped. Bet tas nenotiek tādā veidā, kā viņi bija cerējuši. Because it's not like they get to go back and then they, the Messiah comes and they get their kingdom and they get to rule. Un tas nav tā, ka viņi aiziet atpakaļ un, un tad atnāk Mesija un, un viņa, viņam ir savu valdīšanu un viņa valda. In fact, as soon as this kingdom falls, there's going to be another kingdom and then another kingdom and then another kingdom. Bet ir tā, ka tur nāks cita valstība un tad atkal un atkal vairākas valstības. And each of these kingdoms rules over Israel. Un katra no tām uh, valstībām valdīs pāri Izraēlu. And we see that they also will raise up this person that will actually uh, try very hard to, and will persecute the people of, of Israel and the people of God. Un mēs redzam, ka arī celsies kāds valnieks, kas uh, ļoti centīsies vajāt Dievu cilvēks un And so Izraelu. As, as they're hoping to go back and to actually have, be at peace uh, in their land, God's saying, it's not going to happen as fast as you think. Un kaut arī viņi tā cer un ilgojās, kad atgriezies atpakaļ savā zemē un būs miers, bet tas nu, tādā veidā nenotiek. But God is saying, despite how dark it may seem or despite how things are not going to go the way that you would want – I am still in control. Bet Dievs saka, ka par spīti tam, lai arī cik tumši izskatās lietas, un kad viņš tomēr ir, nu viņš kontrolē situāciju. That I, that I know what is going to happen. Un ka Dievs zina, kas notiks. That I am still ruler over all things. Ka viņš joprojām ir valdnieks pāri visām lietām. That I will judge all people and all nations. Un ka viņš eh, tiesās visus cilvēkus un visas tautas. Um, and that in the end, the people of God will be with God. Un pašās beigās Dievu, cilvē, Dievu tauta būs ar, ar Dievu. And those who follow God will be in his kingdom here on this earth. Un tie, kas uh, seko Dievam, tie būs kopā ar viņu valstībā uz when, zemes. When Jesus Christ comes back and he rules. Kad Jēzus Kristus atnāks atpakaļ, viņš valdīs. And we have that to look forward to, no matter how dark it may seem here in the moment. Un arī mums tā jāskatās uz priekšu, lai arī cik tumši izskatās patreizējā situācija. And that is what the people of Israel during that time can look forward to uh, and what, what Daniel is trying to encourage them with. Un tas ir tas, ko Daniels uh, tā laika cilvēkiem gribēja pateikt, kad viņi skatījās savā nākotnē. And I think the same is true uh, for us today. Un, un tas ir paties, tā, tikpat lielā mērā paties arī mums šodien. That that's something that we also today need to hear. Ko mēs šodien dzirdām. Um, that today we don't have um, here in Latvia, you know, country ruling over us. Un pašlaik šeit Latvijā nav mums kāda cita vara, kas par mums valda. But as we look in the world, there's a lot of uh, troubles in the world. Bet, kad mēs skatāmies uh, pasaulē, ir ļoti daudz pasaulē, problēmas. Uh, as we look at what's happened in Ukraine, skatāmies, kas notiek Ukrainā, as we look at what's happening in the Middle East, kas notiek tojos austrumos, uh, with ISIS and, and everything against Christians that's happening there. Ar valsti un ar kristiešiem, kas notiek tur. And we see all these different things that we think, God, Why are you letting all these things happen? Kad mēs uz to visu skatāmies, mums rasties jautājums, Dievs, kāpēc tu visu to pieļauj? Aren't you really in control of all things? Vai tiešām tu nekontrolē visas lietas? Then how are you allowing all these evil things to happen in our world? Kā, kā tu var pieļaut, ka notiek šīs ļaunās lietas uz dzīvē, um, pasaulē? And we need to today hear the same thing that they needed to hear back then. Un mums šodien ir jādzird tā pati vēstis, ko Daniels teica. That no matter how dark it may seem in our world, ka neskatoties to, cik, cik tumši izskatās pasaulē, no matter how much it might seem that, that uh, countries or people um, are against God and his people, un, un neskatoties to, cik tau, valstis un, un cilvēki ir pret Dievu un pret and, eh, Dievu cilvēkiem. And it seems like they are succeeding Seems like they're succeeding. Nu. À, un, un izskatās, ka viņiem ir panākumi tiem, kas ir pretī. Uh, and think, God, why? Un, un, un Dievs neko nedara. Um, we know that God is still in control. Bet mēs zinām, ka Dievs joprojām kontrolē. That God still knows uh, and allows countries and people in, in places of power. Dievs joprojām viņš, viņš atļauj un, un dod varu valstīm un, un varām uz zemes. And, and sometimes it's not super clear as to why God allows those things to happen. Un citreiz nav skaidrs, kāpēc Dievs pieļauj tās lietas, ka notiek tā. Un, un kādu dienu eh, Dievs tiesās visus cilvēkus. Um, and that no matter um, how much it seems that people try and, and fight against the people of God, Un nav svarīgi, cik, e, cik, cik spēcīgi, kā izskatās, cik spēcīgi cilvēki, nu, cilvēki cīnās pret Dievu cilvēkiem. That someday we will stand and be and reign with, with Jesus Christ. Pienāks diena, kad mēs e, stāvēsim, valdīsim ar Jēzu Kristu. That uh, those of us who follow Jesus Christ will not just be in his kingdom, but we actually get to rule in his kingdom. Tie, kas seko Jēzum Kristum, viņi ne tikai vienkārši būs viņa valstībā, bet valdīs kopā ar Jēzu Kristu. And then we have hope that someday that that day will come. Mums ir eh, cerība, ka kādu dienu šī diena atnāks. And if we know that God's victory is sure. Un ja mēs zinām, kad, eh, kad Dieva uzvar ir droša. That we can therefore rededicate ourselves to the purposes of God here and now mēs varam sevi tā kā nodot Dieva, nodoties Dieva, Dieva mērķiem šeit uz zemi, darīt viņu prātu. Um, one of my favorite verses in the Bible is 1 Corinthians chapter 15, 58. Viena man mīļākajām rakstvietām ir 1. korintiešiem 15, 58. 58. And in this chapter, Um, Paul is talking about, again, the, the uh, end of all time when we will reign with God. Un šeit atkal Daniels valda, runā par to, kad pasaules beigām un kad Dievs valdīs. And uh, you want to read that? Tad, nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi un nešaubīgi, pilnīgāki tā kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. This is the same encouragement. If we know that God is coming back, Un tas ir tas pats iedrošinājums, ja mēs zinām, kad Dievs atgriezīsies. That, uh, that he will rule here ultimately. Viņš valdīs šeit. That we can give ourselves today completely to the work of the Lord. Tad mēs varam šodien sevi nodot pilnībā viņa darbam. Because we know that that work is not in vain. Jo mēs zinām, ka tas darbs nav pa tukšo. that ultimately uh, it has value and it will last. Ka tam ir, tam ir, tam ir vērtība. Um, Jesus Christ, when, before he left, said, All authority is given to me. Jēzus Kristus, kad viņš atstāja, viņš teica, visa vara ir dota man. And then he gave his disciples a command, go and make disciples of all people. Un tad viņš deva tādu pavēla saviem uh, mācekļiem, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. And I am with you till the end. Un es būšu ar jums līdz pasaules galam. And so we see, Jesus said, look, I am in control over all things. Jēzus saka, es esmu, es kontrolēju visas lietas. And I'm giving you a command to go and to make disciples. Un es dodu jums uh, uzdevumu ied un darīt mācekļus. And when we know, okay, No matter what it looks like, what's happening in the world, God has given us a command to go and to make disciples. Un, lai arī kā izskatās un pasaulē un kāda ir situācija, Dievs mums ir devis šo uzdevumu iet un darīt mācekļus. And we have that hope to know that we will work towards that because our labor is not in vain. Un mums ir cerība darot šo darbu, ka tas nav pat tukšo. That someday God's kingdom will come kad kāda diena atnāks eh, Dieva valstība. Here on this earth. Šeit uz zemes. Uh, and we will reign with him. Mēs ar viņu valdīsim. We will be with him. Mēs būsim ar viņu. And we have incredible hope to look forward to that day. Un mums ir neabrakstāma cerība skatīties uz priekšu šodien. And so let us give ourselves wholly to the purposes of God. Un tāpēc mēs varam sev pilnībā nodot Dieva mērķiem. Not get um, discouraged when we see things happening in the world. Un nekļūt eh, tādiem iztrūcinātiem vai nezaudēt drosmi skatoties uz lietām, kas notiek pasaulē. Don't get so caught up in in the things that are happening here and now that we forget of the ultimate kingdom that will come. Un neti, nu tā, nepieķerties lietām, kas notiek šeit uz zemes un tagad, ja mēs zinām, kad nāk viņa valstība. But that we give ourselves wholly and totally to the work of the Lord ka mēs sev pilnībā nododam Dieva darbam. Because we know that our labor is not in vain. Jo mēs zinām, ka šis darbs nav veltīgs. Um, I hope that is an encouragement for you. Es ceru, ka tas ir iedrošinājums jums. Uh, as a reminder that we have a hope that is coming. Es gribu atgādināt, ka mums ir cerība, kas nāk. And so I want to end with a song. Un es vēlētos nobeigt ar dziesmu. I want to encourage you to sing this song as a prayer to God. Un es eh, iedrošināju jūs dziedāšu to kā lūkšanu Dievam. That we would praise God that he is the king over all things. Ka mēs uh, slavējam viņu, jo viņš ir valdnieks par visām lietām. And that we would pray, God, will you bring your kingdom here in this earth? Un mēs eh, lūg, lūg, lūdzām viņu, lai, viņ, lai viņa valstība nāk šeit uz zemes. And that it would come in our own lives and in the, in the world around us. Lai tā ienāk mūsos pašos, mūsu dzīvēs un pasaulē apkārt mums. So if you guys want to stand, we'll sing this song together. Dziedāsim kopīgi. ko mēs redzam apkārt, vienalga, kā mēs jūtamies. Dievs, tu esi kungs par visu, un, un Dievs mēs lūdz, ka tā valstība nāk šeit virs zemes, mūsu sirdis, mūsu dzīves, mūsu pilsēta, šeit Latvijā. Dievs, es lūdzu, ka tavu valstībā atnāc, un Dievs, lai mēs varam dzīvot uh, pēc Tavu prātu, lai mēs varam uh, dzīvot pēc Tavu gribu uh, šeit, uh, un lai mūsu cerība būs uh, uz Tevis. Paldies. Amen. Okay. Jūs varat apsēsties? Yeah.